Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 27-ն է, տարվա 27-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 98 թվականի այսօրը ներվային մահից հետո Հռոմի կայսր է դառնում Տրայանոսը։ 1695 թվականի այսօրը Ահմեդ II-ի մահից հետո սուլթանը դառնում Մուստաֆա II-ը։ 1918 թվականի այսօրը Ֆինլանդիայում քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց։ 1973 թվականի այսօրը Փարիզում կնքվեց խաղաղության համաձայնագիր, ըստ որի ամերիկյան զորքերը պետք է դուրս գային Վիետնամից, ինչով փաստորեն ավարտվում էր Վիետնամի պատերազմը։ 2010 թվականի հենց այսօրը Սան Ֆրանցիսկոյում Apple ընկերությունը առաջին անգամ ներկայացրեց պլանշետի իր տարբերակը՝ iPad-ը։ Այսօրը ծնվել են 1571 թվականի այսօրն է ծնվել Իրանի շահ Աբբաս առաջինը։ 1756 թվականին ավստրիացի կոմպոզիտոր Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը։ Մոցարտի առաջին ուսուցիչը նրա հայրն էր, ջութակահար եւ կոմպոզիտոր։ Մոցարտը 4 տարեկանից նվագել է կլավեսին, 5-ից 6 տարեկանում ստեղծագործել։ 1762 թվականից հոր եւ քրոջ Աննա Մարիայի հետ 3 տարի համերգներով շրջագայել է Գերմանիայում, Անգլիայում, Շվեյցարիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Տաղանդավոր պատանու ստեղծած թովիչ մեղեդիները եւ կատարումները երաշտասեր հասարակությունն ամենուր ընդունել է ցնծությամբ։ Մոցարտին անվանել են 18-րդ դարի հրաշամանուկ։ Նա 8 տարեկանում է գրել իր առաջին սիմֆոնիան, 11-ից 12 տարեկանում առաջին երաժշտադրամատիկական գործերը։ 1770 թվականին Միլանի Լա Սկալա օպերային թատրոնի պատվերով գրում է Պոնտոսի Արքամի հերդատ օպերան, որը հաջողությամբ բեմադրվեց Իտալիա։ Իր կյանքի վերջին տարիներին նա ապրել է Վիեննայում։ Այդ ժամանակատված նրա ստեղծագործության ցաղկման շրջաններ։ Մոցարտի երաժշտությանը հատուկ են հոգեբանական խորությունը, դրամատիզմը, երաժշտական կատարյալ ձևերն ու վառ մեղեդայնությունը։ Ստեղծագործել է երաժշտական տարբեր ժանրերում։ Գրել է 23 օպերա, 50-ից ավելի սիմֆոնիաներ, շուրջ 50 կամերային գործիքային ստեղծագործություններ, 27 կոնցերտ տարբեր գործիքների եւ նվագախմբի համար, դաշնամուրի 17, ջութակի եւ դաշնամուրի 43 սոնատ, 12 մեսսա, 33 սերենատ եւ այլն։ Մեծը Մոցարտի ներդրումն օպերային ժանրում, Արևանգում Հարեմից Ֆիգարոյի ամուսնությունը, Դոն Ժուան, Կախարդական սրինգ գործերը համաշխարհային օպերային արվեստի լավագույն նմուշներն են։ Մոցարտի վերջին ստեղծագործությունը հանրահայտ ռեքվիեմն է, որը կոմպոզիտորի ցանկությամբ պետք է հնչեր հենց իր հոգեհանգստին։ Գերմանացի կոմպոզիտոր Ռիխարդ Վագները Մոցարտի մասին ասել է, որ Վիթխարի տաղանդով նա բարձր է կանգնած բոլոր արվեստների եւ հարյուրամյակների վարպետներից։ 1832 թվականի հունվարի 27-ին է ծնվել անգլացի գրող, մաթեմատիկոս, փիլիսոփա եւ լուսանկարիչ Լուիս Քերալը։ Նրա առավել հայտնի ստեղծագործություններն են Ալիսը հրաշքների աշխարհում, Ալիսը հայելու աշխարհում, Հեքիաթի պակները եւ Սնարկի ворսը հումորիստական պոեմը։ 1899 թվականի այսօրն է ծնվել հայ լեզվաբան Արարատ Ղարիբյանը, 1919 թվականին ամերիկահայ դաշնակահար, երգիչ եւ դերասան Ռոզ Բաղդասարյանը։ 1928 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ դերասան Խորթային Վրաստանի ժողովրդական արտիստ Սոս Սոսյանը։ 1936 թվականի ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելամրցանակի դափնեկ իր Բարի Բերիշը։ 1939 թվականի այսօրն է ծնվել կոմպոզիտոր Տիգրան Մասուրյանը։ Տիգրան Մանսուրյանը հեղինակ է նվագախմբային, կամերային, երգչախմբային եւ վոկալ գործերի, որոնք կատարվել են ամբողջ աշխարհում։ Նա գեղարվեստական նոր հիմքի վրա վերածնել է կոմիտասյան սկզբունքները։ Մասուրյանը խորթային միությունում ժամանակակից երաժշտության ռահվիրաններից մեկն է եւ առաջինը, ով կոմպոզիցիոն ժամանակակից հնարներ է ներմուծել Հայաստան։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները մեծ հաջողությամբ ընդունվել են Լոնդոնում, Փարիզում, Հռոմում, Միլանում, Վիեննայում, Մոսկվայում, Վարշավայում, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում եւ համաշխարհային երաժշտական այլ մայրաքաղաքներում։ Մանսուրյանի ստեղծագործությունները հայկական երաժշտարվեստի եւ ժողովրդական ավանդույթների հետաքրքիր միահյուսություն են իրենց լուսապայծառ արտահայտիչ մեղեդիներով եւ տպավորաշատ բարձրաճաշակ ու ընտիր հնչերանգներով։ 1944 թվականին բրիտանացի երաժիշտ Նիկ Մեյսոնը 1944 թվականին հայ նկարչուհի եւ խեցեգործուհի Նոնա Գաբրիելյանը 1993 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ Յայա Սանոգոն այսօրը տոնում են։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայում ու Սերբիայում այսօր Սուրբ Սավվայի օրն է։ Մակում այսօր հիշատակի օր է։ Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրը։ Այսօր հունվարի 27-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 338 օր։